Nomadic Village Cerkno. Nomadic Village Cerkno. Nomadic Village Cerkno. Mednárodná umetniška karavana Nomadic Village Prvič v Slovenii. Nomadic Village je več mesece v Trajajoča Potujoča sociálna skulptura, Kio od leta 2009 organizira On The Road Production iz Dunaja. Letos se je skupina sedmých izbraných umetnic in umetnikov podala na pot po Balkanu in jegovi periferii prva postojanka na letošný potibo v cerknem ob cerkvi svete Ane, kjer od n 20. do N30 maja ustvarjajo v dialogu s lokálním okoljem in jegovými prebyvalci. Toplo vás da jich obiščete kadarkoli. Še po sebejpa? 30. maja ob 17. popred cmakom odprtje galerie Nouver. Od umetníkov se bomo poslovili iz tega večera ob desetih nacma koncertu za Sedg Persons from Porlock in Haiku Garden. Also, ich bin Anna Lipphardt, ich bin die einzige Nicht-Künstlerin im Village und ich bin dieses Jahr das zweite Mal dabei. Ähm, ich war letztes Jahr in Österreich schon mit dabei. Meine Profession ist die Anthropologie und ich mache hier im Village eine ethnografische Feldforschung. Das heißt, mein Projekt ist das Village, das Nomadic Village. Und äh, ich gehe aus drei verschiedenen Perspektiven. Sem Anna Lipart is Nemčie. Sem jediná članica skupine, Kini umetnica, ampak antropologinia. Opravlám etnografsko studio na terenu, katere objekt je Nomadic Village. Torej opazujem Nomadic Village i z trech perspektiv. Die eine Perspektive ist eine ganz klassische Ethnographie. Das ist auch ein, so, sozusagen so eine Klischee von der Ethnographie. Die Wissenschaftlerin, die kluge Wissenschaftlerin kommt zu einem fremden Stamm und guckt und versteht nicht, was passiert. Das heißt, sie versucht Sinn zu machen aus den Ritualen, aus dem Alltagsleben, aus dem Sozialgefüge, was sie beobachtet und das zu verbinden mit anspruchsvollen theoretischen Konzepten. Äh, das ist sozusagen eine Ebene und da wird es ein, äh, genau, wird es eine ähm, äh, sozusagen, wird eine Darstellungsform sein, so eine klassische Ethnographie zu schreiben über das Village. Ist klasičné lažné antropoložské, kosemiastista inteligentná raziskovalka, ky přijde opazovat nenavadno pleme in poskušanýho ve obrede, Sagdan je živlen je in družbena razmer poveza ti s komplexními kulturno-teoreckými ideami. Rezultat tega dala studie bo klasična predstavitev nenavadnega plemena, ki se imenuje Nomadic Village. Der zweite Punkt ist, dass für mich das Village ein spannendes Experiment ist, um zu verstehen, wie unterwegs sein und temporärer Aufenthalt, kreative Prozesse, Gemeinschaftsbildung und Kontakt zwischen Reisenden und Lokalen funktioniert. Also lokale, in dem Fall lokale Bevölkerung von Zerkno, aber auch die Institutionen wie SMAC, die Kirche, das Hotel. Drugi, očitno pomembnejši razlog, da sem tu, je da jenom a děkvilič zelozenými v experiment, kjer je možno opazovati, kako skupaj deluje jo potovanje, začasno bivanje, je, in je skupnosti, ter kako se tedy javnosti umetnikov povežejo s lokálním okoliem. U tem primeru so to prebyvalci cerkna in lokálnej ustanove, kot socmak, Katoliška cerkev Ali Hotel, ki so na različne načine vključene v ta Projekt. Und drittens geht es für mich darum, zu verstehen auch, wie sich das Nomadic Village als Institution, als Projekt, als Experiment verhält zur aktuellen kulturpolitischen und auch kulturökonomischen Entwicklung in Europa. Tretí aspekt mojega zanímania je, kakšen odnos oblikuje experiment, Oziroma projekt Ali instituci Maděk Vilič do aktuálních dogajan v kulturní politiky i na ekonomii kultury v širším evropském kontextu. Nomadik Village Cerkno Nomadik Village Cerkno Nomadik Village Cerkno Mednárodná umetniška karavana Nomadik Village Prvič v Slovenii. Souvidma.